Belaztean egiliko gaituk. Ugotxean, txak gaituk. KULTUR ALEA Gaia futbola da, baina futbola beti ere e, nolabait e, frustratuen ikuspuntutik ikusita. Hau da, denok e, futbola futbol, futbolara jolastu dugu eta gehieneok futbolariak iz, e, izatea nahi izan dugu edo izan nahi izan dugu eta bueno, pues, ez iritsi futbolariak izatea pues, e, hor gaude eta orduan horre frustrazio puntu bat ekarri digu eta hortaz hitz egingo dugu gutxi gora bero izango litzateko latrazo handi eta lodi baten ba, ba, kontatzeaz. E, komedia, e, komedia izango dero bai, eta hiru aktori izugarri dauzkagu, e, Asier Ormaza, Joseba Paulaza eta Asier Sota izango dira. Orduan, uste, Dream Team bat daukagula. <laughs> Eta Borobil Teatroren txako ere, baiak futbola sari geha, esango nuke, Oain arte, bigarren mailan e, jokatu egizan eh, eh, jokatu degula, e, oso denboraldionak e, egiten eta hau izango litzateke bas lehenengo mailara e, egiten dugun saltoa da Baungi etorriak entzule, gure gaurko kultur e, sailunetara, eta gaur entzun duzu e, zua, aktorea eta borobil teatroko zuzendariaren adierazpenak. Gaur, ikusi alizan baita, Lugaritz Kultur Elkartean, Borobil Teatroaren azken uzta, bere erranak gurera ekarri ditugu Jokoz Kanfo, eginduten azken obra, aurkeztu baitute Donostia aldean, gaur gaztelaniazko bertsioa izan da ordea, atzo ikusi alizan baikenuen Euskarazko bertsioa. Ba bai, aste honetan iragaiten ari da Donostian ogoita bigarrenez de feria, arte eskenikoen festivala. Eta boro teatroak aurkeztu duen bezala jokozkoan po orotara ogoita mar konpainiek ogoita maika ikuskizun dituzte eskeniko ostegun bitarte eta orotara berrogei eman aldi ikusia izanen dira Donostiako iriko behatzi agertokitan hain zuzen. De feriak, dantza eta antzerkia horretan jartzen baitu urtero norka txapuso de feriako zuzendariarekin mintzatu gara, eta berauk zera kontatu digu. Bueno, e, de feria eh, duela, ja, bueno, hogeita piku urte hasi zenean, antzirki feria zan, baina Bito Eugenia e, berriro berriro genuen, aur ja buelta eman, eman genion de feriari ere eta dantza sartu genuen buru belarri bueno, jaialdi merkatu honetan ez. Eta bai, momentu honetan esan daiteke iaia ia erdi bana antzerkia eta beste e, erdia ba, dantza inguruan e, aritzen dela, ez? Merkatua esan duzu, bai dantza konpainia eta bai antzerki taldentzat importanta baita zita, e, gero beraien lana edatzerako orduan programatzaile asko hurbiltzen baitira. Bai, hori da. Hemen bi honetan bi zutabe nagusi daude alde batetan jaialdia da publikorentzat, zeren bueno, e, lau egunetan e, denetarik e, ikus daiteke, irian, e, formato aldetikan e, tankera ezberdinak eta proposamen ezberdinak, baina beste zutabea e, profesional e, sektorea mugitzen dela, programatzaile anitz etortzen dira onera, E, e, agente artistikoa eta banatzaileak ere bai, produktoreak eta bueno, e, hor e, bete behar degun helburua da hemen dauden e, konpainia hoiei bultzada ematea eta merkatu berriak egikitzea eta emanaldiak saldu ahal izatea eta guzti hori ez. Programatzaian nazioartetik etortzen direnak ere? Bai, bueno, e, ja badira urteak Ego Ameriketatik batez ere beti dozena bat etortzen dira, jaialdi jaialdi e, importante bat e, bat e, importanteen programatzaileak antzoki batzuen zuzendariak ere bai eta gure erronka ja azkenek e, azkeneko urtean ere Frantzia Frantzian aldean e, saiatu gara hango programatzaileak erakartzen aurten egingo dugu Akitania Euskadi hor topaketa bat e, Frantziako e, programa eh, programadorekin eta bueno, gure erronka eta peskana peskana lortzen dugu, ba, bueno, e, Europatik ere programatzaile ez ez baina bueno, ba, baten bat azaltzea hemendikan. E, Donostia 2006, e, kulturaren hiriburu bilakatuta, e, deferian izango du e, ba, oi hartzunik, e, deferia bereziago izango da urten? Bueno, e, aurten, e, bere, bereiekin elkarlaren e, egitearren e, egin dugu e, e adostu dugu gaia elkarrekin eta horregatik de feria honen gaia elkarrizketak izango da. Ordun e, iriburutza, Europako iriburutzan e, elkarrizketa dira zutabe bat. Eta bueno, horrekin jolastu nahi dugu, eta jolastu dugu ba, bueno, ba, e, elkarrik inguruan, e, eh, ikusizuna bilatuz. Nola, ba, bueno, elkarrizketak e, beste, beste baten tokian ezarriz, beste, beste ba, eh, pertsonak ulertzeko, elkarrekin topo egiteko, elkarren azteko eta guzti hori ez. Eta e, e, zentzu zabalean ere, elkarrizketak artean, ezberdinen artean, nola ustartu musika, e, audiovisualak eta antzerkia, dodantza, da, bueno, e, horrekin e, jolartzen hasi gara. Bukatzeko, Euskal Ekoizpen oparua izango dugu aurtengo deferian? Bueno, beti eta gure hori adostua Euskal Sektoreekin eh, adostua dokagu, normalean e, zenbakiak gora bera, baina erdia esaten da Euskal eta Euskal dantza eta antzerkia. Mm-hmm. Gero e, eh, Espainiol Estatutik beste euneko laurdena etortzen da, eta beste laurdena nazioarteko ikusuna dira. Gutxi gora beti mugitzen gara zenbaki behar Bagaur ba, jokoz kanpo borobilde teatroaren lana ikusi izan den bezala, orotara amarra lan eskainiko dituzte dantza eta antzerkiaren artean. Horietako batzuk azpimarratzearen, jakizue gaur oskara lana ikusi izanen dela. Victoria Eugenia Antzokian, Kukai Dantza Taldeak Laberonal Taldeko Markos Moraurekin eginiko azken eh, proiektua, eta baita Txantxaka Teatroak, Mireia Gabilondoren zuzendaritzapean, plazaratu mm, berri duen musua izeneko antzerki obra dute erakutsiko, maitasun, gorroto eta indarkeriari buruzko obra hain zuzen. Atxaldeko zazpiretan, izanen da, orduan itzordu, tabakalera. Bai, ara bai, Kultur Alea When I first came to San Sebastian in 2012, I was not only amazed by the beauty of the city, by its architecture, the beaches, the old part of San Sebastian. Badonostian eh, geratuko gara, atzo iragarri baitzuten musika klasikoaren nazioarteko sarien gala kontzertua, Hau da, musika klasikoaren alorrean Oskar Sarien baliokideak diren ikma sariak aurten donostian banatuko direla apirilaren batean aizu zen kursal auditorioan. Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren eskutik eta donostia 2006 Europar Kultur hiriburutzaren baitan ospatuko da, beraz sari emaite gala berezi hau. Izan ere, ikma sariak amairu herrialde ezberdinetako musika kritikoek dituzte ematen, musika klasikoaren alorrean erreferentziazkoak diren amazazpi komunikabideen ordezkariak direlarik hauesek. Bajosan Muñoz, Eusko Jaurarizako kultura sailburu ordeak itzorduanen garrantziaz mintzatu zaigu. Uste dute eh, importantia dela oso gaur apresten duguna. Alde batik esan nahiko nuke e, eh, en eh, kasua badira da lerro, bilan lerro, bat da bere programa berezia, bere programa propioa, bide berriak urratzen dituena, proposamen berriak egiten dituena, baina baita ere elkarrizketak ditzen zaio hori, eta elkarrizketak da lakidetza bide bat, Donostiak berez, Euskarriak berez, balituen proposamenen eta ba, egina dituen bide batzuekin e, topo egitea. Eta bide horiei, erakunde horiei, agente horiei eta kasu honetan orkestari, elkarrizketa horrek edo lankidetza horrek esteni beharko lioke potentzia handiagoa, ikusgarritasun handiagoa eta nolabait ere marko berriago bat. Beraz, azpimarratu sari honek eta gaur aurkezten dugun ekitaldi honek daukan e, izaera hori ez bakarrik iriari mugatua, baizik eta Euskal Herri guztirako dana. Eta beraz, konbidatu baita ere Euskal Herri guztia musikazaleak diran guztiei, musika klasikoa, baina edozein musikazalea direnei etorreite zen egun hortan eta ospa dezaten gurekin ikmasarien ospakizuna. Eta Donostiako alkatea den eneko goiak ere honakoa adirazi hiri bezala, kasu honetan tonedako gauza bat e, gurean izateak duen garrantzia azpimarratzea, ez? Eta baita ere gure hiriak duen izaerarekin duen lotura azpimarratzea. Hemen esan da hiria musikari lotutako hiria dela. Nik hori ustez bizan dela eta horre dementu ugari daude Euskadiko orkestaren egoitza hemen eh, egotea horreta laguntzen du musikene hemen egotea horreta laguntzen du baina baita ere beste hainbat eta hainbat e, kultura de ditugu musikari lotutakoak eta ez ditugu aipatuko, zeren beste da segurazki bat bat kanpoan utzi dut eta gaizki geratuko naiz, baina hori e, pista luzten dutenak, ez? Hori horrela izanik, e, benetan pozgarria da horrelako nazioarteko izaera duen e, ekitaldi bat gurean izatea, apirilaren batean, eta beraz, baita ere, iria kanpora begira jartzeko aukera hori e, izatea, ez? ba aurten orotara zortzi sari banatuko dira. Bizitza osoko lorpenari saria Dame Felicity lotentzat izanen da, urteko artistaren eh, saria berriz eh, Christian Lindberrek eramango du, urteko artista gaztearen saria Pablo Ferrandezek, e, aurkikuntza saria Nikolai Songentzat izanen da, eta azpimarratzekoa ere, ba, musika garaikidaren saria aurten Lukas Duglotzek eramanen egiten duela. Baiakizue, apirilaren eh, batean Igma 2008-en eh, sariak banatuko direla eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin batera arituko direla sarituak gala kontzertu berezi bat eskaintzen eta publiko osoari irekia izanen da. Donostiako kursal auditoriumean izanen dena iluntzeko sortzi. Thank Machismoak ez du inoiz nehoril. Matxismoak aldiz, egunero hiltzen du. Emazteen eskubideen aldeko nazioarteko eguna da gaur. Bauntar arte gara gaurkoan entzule, nera letik besterik ez. bihar arte eta bien bitarten ongizan, aio. Aio. animalia horre Bere bizkarrean, idatzita dara matza, lastanez eta ramazkaz, itzalen izenak.